baada ya kumhimidi Allah jalla fi ula na kumtakia rehema na amani kipenzi chake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wasieni na vile vile kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala ili kufanikiwa kwa Allah basi mja eh lazima au atakutana Allah tabaraka wa taala ile hali amemwogopa haki ya kumwogopa leo insha Allah taala ndatoka kidogo nje ya musalsal nje ya zile silsi ya darasa ambazo tukaendelea nazo ya kuhusiana na msikiti tagusia insha Allah jambo muhimu sana katika hali yetu hii tulio nayo unwani ya hutuba yangu ya leo itazungumzia inasema tahdhiru almuslim min ar-ridha bi a'yadi kuffari wal-mushrikin wa musharakatihim fiha tahadhari kwa muislamu kwa kuridhia sherehe za makafiri wasiokuwa Uislamu na washirikina na kushirikiana nao katika sherehe zao kama hizo asema Allah tabaraka wa taala kwenye sura Mumtahina aya ya 4 qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ahu إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أسمع الله تبارك وتعالى مكوا نكيجيزو kiigizo chema kwa Ibrahim kiigizo chema na kielelezo chema kwa Ibrahim na waliokuwa pamoja na Ibrahim akiwemo Lut alayhi salam <clears throat> pale walipowaambia watu wao <clears throat> inna buraa'u minkum sisi tuko mbali na nyinyi mbali kabisa wa mimma ta'buduna min dunillah na yale ambayo kama mnaabudu asiyekuwa Allah tabaraka wa taala Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na pupa mno <clears throat> na kuhimiza sana muislamu kuhakikisha ya kuwa yuko mbali eh, na washirikina eh, bali mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile eh, akakataza mtu kujifananisha na masala ambayo kama ni haswa kwa washirikina eh, katika ada zao na mavazi yao mavazi ambayo kwamba eh, si ya Kiislamu bali ni haswa kwa washirikina sio kwa Uislamu mfano Muislamu eh sijaona vazi hilo huku lakini muislamu akavaa vazi eh kula nyumbani vazi jeusi lote alafu lina cross red na white eh vazi inakuwa ni hasa kwa washirikina kwa muislamu kuvaa vazi kama hili ni kuonyesha kuwa muislamu amependezeshewa na hali kama ile na hali kama ile ya ushirikina imekuwa imempendezea kwa Muislamu vile vile kujumuika nao katika sherehe zao ni kuonyesha kwa Muislamu umependa ile hadi kama ile umevutiwa. Tusallama anasema man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Yote atakajifananisha na watu basi jua ya kuwa yuko pamoja na wale na wale watu. Tusallam amekemea mno sana. Eh, Mtume alayhi sallam amekemea mno kushirikiana haswa na washirikina na hakuna shaka ya kuwa eh Wakristo ni washirikina kwani wao wana ya kuwa Isa alayhi salam ya kuwa ndiye Mungu wao ama mtoto wa Mungu wao ama thalith thalatha eh ya kuwa Allah yuko kwenye form form zitatu kwa Muislamu eh Mtume alayhi salatu wasalam amekemea mno Muislamu kushirikiana na washirikina katika desturi zao eh, na vielelezo vyao eh, eh katika ibada zao na vile vile katika sherehe zao ama kujifananisha na wao لأن الأعياد من شعائر الأمم kwani sherehe ni katika vielelezo na desturi za umma chache mno kati ya sherehe utazipata ya kuwa sherehe kama zile hazina mafungamano na dini lakini mara nyingi sana sherehe ukizipata inakuwa zina mafungamano na dini yao eh ama mafungamano na nini na itikadi yao sherehe chache sana utapata zina hizi lakini nyingi ya sherehe utapata kuwa aidha imefungamanishwa na dini fulani eh mfano mtu ana katika dini yake ni kuwa naamini ya kuwa eh siku hii labda hasa leo inaitwa Christmas Eve eh, na kesho labda ndio siku yenyewe ya Christmas eh, na mimi kuwa labda eh, ndio siku Isa alayhi salam ambaye ni Mungu wao alikufa akafufuka siku kama ile kwa Muislamu kumpongeza sasa kwa Muislamu kwenye hali kama hii ni kuwa unakiri na wewe pia Mungu wako alikufa alafu akafufuka eh ama kwa itikadi ya kuwa siku kama hii eh ya kuwa Isa alayhi salam aliposulubiwa ya kuwa alichukua dhambi za watu wote eh, akaenda nazo na vile vile unatikadi kama hii eh? kwa unakuwa na wewe pia vile vile ni Muislamu eh, umeshiriki katika jambo kama hili yani umeafiki wao katika jambo lao kama hili mantashabaha biqaumin fahuwa minhum asema Anas bin Malik radhiyallahu anhu tumsallam alikuja Madina akapata watu wa Madina ansar wana siku zao mbili wakisherekea siku kama zile kutoka kabla ya Uislamu Muhammad alipoona kwenye hali kama ile akawakataza akamwambia Allah wa taala abadilishia siku zingine mbili bora kuliko siku zenu hizi kwa sababu gani eh sherehe kama hizi zina mafungamano na vitu ambavyo kama si vya Kiislamu ni dini zao za katika ujahilia hayo ujahilia ni muda eh kabla ya Uislamu kuingia kwa hiyo sherehe zile za mbili zilikuwa zinatukuza ibada zao wakati ule ambao kama huko Uislamu kwa hiyo Uislamu ikawa na haki ya sherehe kuzikataza ili kuja sherehe zingine mpya nzuri ambazo nafiki dini ya Kiislamu. Kwa Muislamu <clears throat> sherehe yote ambayo kwamba hayafiki dini yako Muislamu, jua hiyo sherehe inakuwa ni haramu Muislamu kuifanya ama kushiriki kwenye sherehe kama hiyo. Vile vile mtu alimjia Mtume alayhi salatu wasallam akamwambia ya Rasulullah eh nimetia nadhiri mimi kuchinja katika mahali panaitwa Buwanata. Eh, mtu sallam mimi nilikuwa nimeweka nadhiri eh mimi ahidi Allah tabaraka wa taala kwa nitachinja nitachinja ngamia sehemu hiyo bwana tusallama kauliza je sehemu hiyo halikana fiha wathanun min awthan aljahiliya yu'bad je sehemu kama hiyo kulikuwa na sanamu miongoni mwa masanamu ya kijahilia kabudiwa? yani muislam <clears throat> kuchinja kwenye sehemu ile utakuwa umetukuza Mungu wao wa kijahiliya. yani eh, tusana kuje kutakuwa kulikuwa kuna sanamu pale ikiabudiwa eh watu wakasema la hakuwa na sanamu Salam ibn akauliza eh hal kana fiha eid min a'yadihim je sehemu kama ile ya bwana kulikuwa na sherehe miongoni mwa sherehe za wasokuwa waislamu akasema vile vile la yani kumaanisha muislamu kuchinja kwenye sehemu eh kuchinja ni katika ibada za Allah tabaraka taala sio kuchinja sehemu kama walikuwa na Mungu wao wakimwabudu na kuwa mekiri yule Mungu wao aliokuwa pale na vile vile ukishirikiana wao kuchinja ama katika sherehe zao kumaanisha kuwa vile vile wewe umekubali itikadi zao za sherehe zao kama zile Nabii sallallahu alayhi wasallam akauliza hali kama hizi mbili je kulikuwa na sanamu likiabudiwa pale kama la je kulikuwa na sherehe zao ambazo za Kiislamu zikifanyika pale sema la eh kuonyesha kuwa muislamu takana kila wakati nafanya jambo lake angalie je jambo hili linafiki eh sherehe za Kiislamu je linafiki jambo kama hili <clears throat> watu wasiokuwa waislamu kama linafiki muslima awe mbali nalo jambo kama lile msalama akamwambia au fi binadhirika kama eh, hakuwa na sanamu likiabudiwa pale wala hakuwa na sherehe yote ambayo kama si islamu kifanyika pale basi tekeleza nadhiri yako sibas bali Allah tabaraka wa taala eh, wale waja wa Allah tabaraka wa taala ambao Allah amejisifu kwa kuwa ni waja wake wa kisawasawa katika sifa zao Allah tabaraka wa taala alisifu akisema ya kuwa walladhina la yashhaduna az-zur waja wangu akisawa sawa miongoni mwa sifa zao kama kwa nazo ni wakuwa hawashuhudii zuri akatafsiri mujahid kama sikosee na ibn sirin na wengineo kitafsiri ya kuwa azur ni ayadul mushrikin sema ya kuwa zuri ni idi ama ni sherehe za makafiri washirikina eh kwa hiyo waja wa Allah wakisawa sawa eh, ambao Allah yuko tayari kuwafinika na rehma zake siku ya kiyama ni wale waja ambao kwamba hawashirikiani na makafiri katika sherehe zao ladhina la yashhaduna zur wale waje ambao kwamba hawashuhudii sherehe za, za washirikina bali asema Abdullah ibn Amr Mwenyezi Mungu awi radhi asema mambana fi bilad al-ajam yote atakayejenga katika miji ambayo kwamba ina mkusanyiko baina ya makafiri na Uislamu eh wasanaa nairuzahum wa maharajanihim aiduhum eh, eh, alafu akaafikiana nao au akaungana nao katika sherehe zao zaidi zao watashabaha bihim alafu akajifananisha na wao katika sherehe zao na mavazi yao hata ya mtu paka kafa kwenye hali kama hii hushira maahum yawm alqiyama mtu kama huyu atafufuliwa na Allah tabaraka taala akiwa miongoni mwa wale watu ambao kama alikuwa akishirikiana nao katika idi zao yani atakuwa si muislamu eh Allah atafufuliwa pamoja na, na washirikina akasema Umar bin Khattab Mwenyezi Mungu huyu radhi la ta'allamu ratanata a'jami msijifundishe maneno ya upuzi ambayo kwamba ni ya watu wasiokuwa waislamu eh yani muislamu akajifundisha nyimbo zao labda za kanisani kutukuza uongo wao ama labda nyimbo zao za sherehe za msema akajifundisha eh asema Umar bin Khattab la ta'allamu eh ratanata al-a'jam msijifundishe maneno ya upuzi yake watu wasiokuwa waislamu wala tadkhulu ala almushrikina fi kanaisihim yawma idihim wala msingie katika makanisa eh ya washirikina katika siku zao za nini za idi zao fa inna as-sakhata tanzil alayhim dhalika al-yawm kwani hasira za Allah tabaraka wa taala huwashukia watu kama wale nyakati zao zile za kusherekea sehemu zao kama zile Maybe Allah tabarak wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana astaghfiru rabbakum الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون mjaribu kufanya hotuba yangu ikiwe fupi kidogo tanisamehe kwa hali yangu ya afya sio nzuri vile asema Sheikh Ibn Baz asema la yajuzu lilmuslim haifai kwa muislamu yoyote yule an yusharika alkuffara fi a'yadihim ashirikiane na wasokuwa waislamu katika idi zao ويظهر الفرح والسرور بهذه المناسبة أو مناسبة نadhihirishe raha eh, na furaha eh, katika munasaba zao hizi wayuattila a'malahum eh, na vile vile afunge kazi yake na yeye siku ya Christmas wanafunga kazi zao wamezifunga na sherekea na vile vile muislamu nawe ukafunga kazi zako kusherekea vile vile eh na wewe kuonyesha raha na furaha kusherekea kwenye siku ya Eid na wewe vile vile sawa kana diniyan ama dunyawiyan eh sawa sawa iwe sherehe hizi za kidini ama ni za dunia asema li anna hadhihi min mushabahati a'da'i llahi muharrama kwani hali kama hii ni katika hali ya kujifananisha na maadui wa Allah tabaraka wa taala hali kama hii iliyoharamishwa na Allah tabaraka wa taala wa min at-ta'awun ma'ahum al-batil na vile vile ni katika kushirikiana nao na kusaidiana nao katika maovu ambao Allah vile vile amekataza eh na vile Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kwa muislam haifai na wewe vile vile kufunga kazi zako kwenye siku kama hii eh na wewe kusherekea ama kuonyesha furaha kutoa zawadi labda eh kwenye hali kama hii unakuwa uko miongoni mwao eh nakumbuka muislamu yote atakijifananisha na watu kama hawa atafufuliwa na wao siku ya kiyama asema Sheikh Islam asema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika sharh al-mumti' amma at-tahni'ah ama muislamu kupongeza sherehe hizi ambazo kama si za za Kiislamu amma tahnia bil a'yad fahadhihi haramun bila shakka jambo hili ni haramu bila shaka yote kwa Muislamu kupongeza mtu eh katika hali kama hii kumwambia Merry Christmas ama ukamwambia eh Happy Christmas eh na kwa yote ni haramu juu Muislamu hilo warubama la yuslimu al-insan lil-kufr jambo kama hili huenda kwa Muislamu halimsalimishi na ukafiri yani halimweki mbali jambo kama hili na yeye kuwa kuwa kafiri asema bi anna tahannuahum li anna tahannuatuhum bil a'yad al kufri ridan biha kwani muslim kupongeza eh sherehe ambayo kwamba si ya islam sherehe ya kikafiri ni kuridhia ile ile sherehe ambayo kama unaipongeza asema waridha bil kufri kufrun na kuridhia hali ya ukafiri ndio ukafiri wenyewe asema wa min dhalika atahanniatuhum bima yusamma bi'id al-Christmas akisema miongoni mwa hayo ni muislamu vile vile eh, kutoa pongezi kwa sherehe kama hiyo wanaita wanaita christmas ama ashbaha dhalika na miongoni mwingine sherehe kama hizo sema fahadha la yajuzu itlaqan jambo kama hili halifai bila ya mpaka sema ya kuwa kwenye hali fulani na hali fulani inafaa kufanya ah la yajuzu itlaqan bila mpaka wala kikwazo chochote kile haifai kabisa akasema akatoa mfano wa jambo moja ambalo kama labda Muislamu huenda akajalia ni sababu ya yeye kutoa eh kutoa pongezi kwenye hali kama hii akasema hata wa inkanu yuhanniuna yuhanniunana bi'ayadina fa innahum la nuhanniuhum bi'ayadihim eh Muislamu huenda akawa kadhalia kuwa wao huwa tu anatupatia pongezi katika idi zetu basi na sisi tunabidi vile vile tufanye nini tupatie nini pongezi katika idi zao Anasema hata kama wao watakuwa wanatupongeza katika idi zetu, si sababu ya wewe Muislamu kupongeza katika idi katika idi zao. Akasema walfarqu tofauti ya hali kama hizi mbili akasema tahannuhum ijana biayadina tahannuan haqqi. wao kutupongeza sisi katika idi zetu eh na katika sherehe zetu ni mapongezi ya katika haki ya Allah tabaraka wa taala ambapo wao wanafaa kuifata haki kama hii asema wa anna iyyahum iyahum biayadihi na pongezi zetu sisi kwao wao katika ayadi zao ni kuwapongeza wao katika batil ambayo Allah tabaraka wa taala ameikataza na sharia ya Kiislamu eh vile vile imekataza Uislamu kupongezana katika masuala ambayo kamba ni ya ovu na vile vile kusaidiana katika eh, hali ambazo kamba zinapelekea kumasi Allah tabaraka wa taala ningependa nikomee hapa kwa leo تمومي الله تبارك وتعالى تجعليه من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يقول الله جل في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 اللهم امنا في كل مكان اللهم اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انا نسالك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه اللهم وسع لنا في ديارنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في ارزاقنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ذريتنا اللهم أصلح لنا ذريتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح لنا ذريتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا لا لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هاما إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حائجا من هوائج الدنيا إلا قضيتها لنا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك وفضلك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم